I naredno pitanje ćemo svakako da pročitamo. Esalamu alaikum, šta žena mora prije? U vrijeme namaza muž je pozvao, da li se mora odmah odazvati mužu ili obaviti namaz, pa mu onda stati na raspolaganje da vas Allah nagradi. Vrijeme namaza, Allahov hak je iznad svakog hak U vrijeme namazkog vremena, znači, rob se vraća Allahu subhanahu ta'ala, izvršava ono što mu Đerlešenu naređuje. Vrijeme